Essa, essa, semana pra cá, lembrei da minha ex. Minha ex, ela é problema, mas gostava dos esquemas. Não, não, não tinha caô, a gente era feliz. Se terminou assim, foi porque ela que quis. Foi nas ideias das amigas, acabou que me perdeu. Aqui dentro do carro tá sua amiga, mas eu. Foi nas ideias das amigas, acabou que me perdeu. Aqui dentro do carro tá sua amiga. lá há tempão, querendo essa novinha, eu tô lá tempão. Desce com a xerequinha, sobe com a xerequinha, desce com a xerequinha, sobe com a xerequinha, desce com a xerequinha, sobe com a xerequinha, desce com a xerequinha, mata minha vontade, minha vontade, minha vontade. Essa, essa semana pra cá, lembrei da minha ex, minha ex, ela é problema, mas gostava dos esquemas, não, não tinha amor, a gente era feliz. terminou assim foi porque ela que quis. Tá foi nas ideias das amigas, ah, acabou que me perdeu. Ah, ah, Aqui dentro do carro tá sua amiga, mas eu. Foi nas ideias das amigas, acabou que me perdeu. Aqui dentro do carro tá sua amiga, mas eu. Aqui dentro do carro tá sua amiga, mas eu. É que eu tô há um tempão querendo essa novinha. desce, caxerequinha sobe, caxerequinha desce, caxerequinha sobe, caxerequinha desce, caxerequinha sobe, caxerequinha desce, caxerequinha mata minha vontade, minha vontade, minha vontade. Ah.